bencana bencana bencana bencana datang hujan bannyir Halo do robukahuruan tapi bencana alamatik ma korban bisa diubahranku duit bencana alama gitu anuwih rujan mata bencana akhlak naon piuba o negara nekak bencana akhlak sabab Pangeran mau pati-pati nurun ke hiji ajab kaitan negara Lamun parale hiruk ah, Nu kurang pink ke namunmun milih tekkedka ahli Nah sabab lamun nitah lain kalain ahli tunggu karuksakan geni rusak man itu ga lain ahli lamunrangnek jadiken pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan lain lainhargar junun Deingan diburuuhan beritanyahudina-naon apa ayaah PT demo samatek tokal Oke tapi anu demokratis Pancasilais Abeh dilindungi ke undang-undangcur ulang nggak rusak sabab naon ayat Pangeran merebeja Rasul engkah yen Allah tersepu kaj lemak anuyin karuksakan diluhur bumi Madina Facebook ngomong kemana karep foto-foto porno ditemongken mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum tembener kita supermasi hukum pek pikir gua akan tayak di tahun 2010 Mayuk kurang tulisanku amal-amal anu HD ulah rek tolong tolong ulah rek Ki Ki orang sabungkutan Bapak rengan berdiri sama tinggi duduk samarenah oh. tinggal sapu untuk namun papisahan pada mua bisa dipakai beberes itu makarah Larang papisah kewe karep akibat gitu tenaon kak tuh sanajaneta ajen panaya gante Hku omong goreng ku omongeta sifat orang pakaiyatina politikagaha tik mulnya pi ke nuletik daing gede aya butuh datang ringkan nuletik dibelaanpur-kapukan ke kampung-kampung je ka ngadak amis buli balalahdakgadadak berehan Bal go pak gede-gede korsi ka culangngan paling <laughs> manga we di payun tahulah gitu orang sunma palingingingeta orang sunnah Halinganging ke paling paling juga go blogk kemana ada ngomong sabbeketan ciptakan daerah Hano kondusif ramun urang di lemur sing hati-hati airna ayat teroris teroris gitu Gening Ha ramun ayah Jelma di kampung nuwan Traqimah Batur sokadatangan wa semah wajib dicuriga ulah kurang ditina nga laporkan nomor wajib apa teroris apa teingrek newa teroris ah tahu pijan cc pada kemarin teh nggak buruh gitunya banjir teh roti <laughs> naker cukurreng patuttes uh, Assalamualaikum Waalaikum jalan agama nama Islamng patblo memang agama banget haha di dapur di dapur ayaah kopi je gula terus terus harus terus kopi gula karena gelas dikucak makacahi panasingha gede pebentul hulure tapikire tapi pe coklat bodas bodas terus tapi maju nggak belesat video ke Jakarta dengan ukur saparapat jamtaritari se Hei. Kadieu sia musyrik. <laughs> Kafir. kita ka akang berteh. Sitara salat. Goblok. Aing Kau di Kawas nyaksian hirup aing. Hmm. Urang nyaksian sama Hidup merong kang serri lumaya butak di kawiwi jiwa ha <laughs> minggu Alhamdulillah eh, mulih kamariji Haji tahun ha majuitu kemana ke Jakartaji tahun sebaraha kamu ke Mekahnya ah, ayaah lima tahunung Oh, ngka musim panas kalau haji itu de musim panas musim panas diurang panas dengan ukur lebihkati 32 derajat Celcius tapi di Arab yang dimana guys musim panas Masya Allah 45 derajat Celciusah gitu Haji Wah demi Allahnya Hai laukasin jangan kudu dibulum di nahurubatu asku uuj ya tidakku ngamuk di halo eh. Yogi kormaorang dia Ka ya informasi ke sloak media elektronik bahwa media citatakku temmenang beja animisme zaman modern oh, mm, mandang Kadiri Bau Tecing mandang Kediri soranganmerkosa karya sorangan udah waktu Nyalakan Batur numa ma at usangkan ulah- ulah dijejak menjadi di akhir pula dipekprek menjadi akhir kocor tak rezeki la urang menang rezeki so jakatan 25/2 eh, setengah persen saat sana dibikin ke anak yang pemajikan ku kurang kupamimpina pu lalakinyata bagiken hela jakatan bersihan hela Kakara bikin ke anak yang pemajikanhati na etap anak yang pemajikan teh diracun disatatkan itulah lalaki nubi jakksana aririjjalluwa munala lalaki pamimpin tita awepang gede ibadah tehmaraaban anak jeung pemajikanku rezeki anu halal mapa tahan sabab cirinak manusia ce ci manusia teh anukersa di papa tahan jekersa mapa tahan tak cirik manusia itu ra bayangkanusia darajat manusia bisa jajar kejeng rameup Allah sy orang kepangkong kacai tadimani hirup pada rohong pas ini tadijanya bener Bangkong dirong hujang kacaijjingngan hirup Lobang bokong ditukang karena janji itu bisa nepati tuh pepatahkolo terasa bener bahasa Sun bahasa Sun garam bahasa Indonesia di lemur aja apa hiji AwW apa karena bahasa Indonesianda kurang gaul diki radio gituga anaknya Hai anaknya pinter bahasa Indonesia dan digawai dan di Jakarta ini pasakan pakai garam dan Mallikiaumidin Ins ratan di poea atauung ngarajaan di poa akhir Malikiaumidin teh gitu diurang-rang Sunnah Boga karruhun bahlak nepika jadi kayakakinan Dina di nanya Etap Prabu Siliwangibu Ta Prabu kasaha jelemah Anu Si Asa Si Asu Asihuh rasul nalika bad maut para sahabat lamun hayang pangih jeng kami dimana ayat jelemah anugesnya Ahan Kaakir miskintah kami ayah didinya kuma Prabu Siliwangi lamun hayang pangi jeing ja dimana jelma ke Siili asah sili asu sili asih tanganin ngay didinya Har gerbog deh kasurupan-ku parbu siliwangi hayang no juri ha cekurang Sun kecemplung Inggris barang namaakon make saya sababdunya Shakibanluinuhku bangsa alluinuh ku manusia anu beda-beda bangsa Ayah Nusarwak oh, naon rasanyakan ke orang Inggris air Ra Uah pasti as pasti pasti I orang Afrikagoreng patut asingula mata kalau ayakin manusia di alam dunia Ayah nur rekep deng-deng papa sarua sajajar pajajaran disebutnya oh, cokot Masuh perbedaannya bener kebijaan kasih lainngelingan jadi urang tehh balik lela jo ulang nepi Kapolos dan Sri wungku tapi kudu nambahan er eh? ilmuskur perkara do datang karena diri urang Bohlukkage bo Katingali lamun jadi ilmu rugi rugi aja bawa balikha karena maksud tujuan pemerintah jeng rekna beontak cuma takkak dulu-dulur di kampung bisi ayat jelemah anu datangnya make pakaian-pakan jika religius jika yadek jika he menehnate orang-orang religius mu je Tatanga asubna Ka Kaung Tesisrumputan sing dicuriga kurangcuriga kurang bisi besi kejadian cara nugus-gusi jadi mamalah kau orang- kurang gene jadi wad tamu teh wajib lapornya satu kali 20 jam 24 jam teh wajib laparpor baik dicerekan pakai penmanjunga <laughs> haleh ah. nyeri penukaran itu sekarang esok eh. eh, nyeriukaran itu sekarang harus milik gitu ah, anuh pentingingwa orang saling doa amin gitu saya ganu dihanapot TK tuangaka agak depangua dihan sabukungan terius juraga antarjapan dihanap katanya <laughs> di cattur Pertalakur catur tepat berta Pertabumi <laughs> Hmm. jujurmat didikanana jujur Tina sopan santun ramah tambah antara dulu jeng Baraya temen IU cari tanu bioT orang pernyaku dewek oh, dewek an kerja silaingatotot kaca seperti akan digudakkanak Jung kalhur ya kalhurrna naik kalau tanggakala Pakma tuh puring kalhur haha bukakan kulkasna abuskan bulanna mo abus nah pernah gajah di haho <laughs> aduh siap pikir pikiruh tetap asukan kuda tutup aduhpun naon bedana motor jeng si lain hari ah. Aing menusok numpakan ada motor nu ditumpakan lainon air motor makawasaki hariingwas monyet ha <laughs> <laughs> đủ hoặc sẽ ra tôi cái đi gần anh nói moda eh, oh, sudah jadinya lain menang pancen eh. pancen pancen naun eh. ke menang A menjadi objek udah haha <laughs> bejana cena panawatejanggota para ranjanghanate <laughs> jalan <laughs> supaya ulah kewis menuruttete jalantungnate <laughs> kalur make kokoh wayana anu ngaran etap wlu dilaporkan buru-buru ko oh, manga namunun bisa matewak tewak tete lebih kamera kabar diteteangan Ka itu kawo diaprak di jeroca si dijual anak <laughs> lainnyang mikiran- harga naik singronya semuanya jengkol lebih padap 80.000 Sintara reken harga mau na nu muraharaul ku mausul koma orang sipelalah mengamekkain orang oh, cipela Cipela Ciwiday ka itu Nning anu temusnya kap pagearannyurjakarankasi anjur nama cipela maruksak dicarekan jadi tim sukses banget buru-burumayan kita kepadadang nasnyaapbupati Hai eta suka bayar dua bulan di bulankot ku cokot kulisingwatir ah. Hai Boga motor bodong motor obbo Suratan obo suratan tewak Hai punya kau lebihkirincingan Ker Kancing jaya Kancing cetetnya Kancing jaya pedalungan baddal lohor Bayu putujil merayutut Bayu putu tuh jauh-jauh Bayu putu ngarang Kaula Bima putra an Bima Bima putra Bimaungjilamarambimbi oh. Rana ah. hari ini Ratu Pagegah lain jauh eh, ah. lain jauh-jauh lain lain gitu hari Sakti lain boleh jauh lain eh, ah. hari Pa mere potong botongi gera kamera itu Yahudi ngomong untuk terus kafir ngomong lain-lain kafirtara salat memang salatkulu bebeja para salat punya ulama mutan nabi ulama nu leras-leres nynah Rayul huyaur ulama mutan nabi sala aya tilu huruf ucapan tuh ngarang-gara nu bener ucapan anak ngomongtara dibarenngan kubohong nikmat TTWbukabuka jengkolat puasa bulan naon Ramd ah. bulan Romadhon Romadhon tehwan puana Romadn teh hari pembakaran nah hari pembakaranku Maria dibakar teh ayat 2 alternatif eh, bakar positifngebakar negatif oh, bakar bakar negatif seperti nu positif ngabaar ca <laughs> Nah positif negatifpiar negatif tak itu Oh, jadi oh, jadi dulepas tidak positif yang negatif jadi mauna mu imannya ayat tugas Raul jeung ayat tugas iblistajlemah iman mahnyaeta anu daek diperintah kuduuhan nana diintah ku setanangiku setan dipi warang kuoh di titakku setan Dayek nolakna oh. jadi gawe tuh eh, jadi gawe be Benarkah jadi jadi ibadah letes dipakai Ngang Batur hal Islam Umang selama muslimu Naway Ari umat Islam salingt sanawajiban wajib si salat di masjidahin guru dima haha <laughs> tak itu eh, di beda-beda paham supaya nyambung jadikanla dulur terus jadi dulur sok saling bejaan singing Ridho di papatahan S Ridhopatahanta ciri umat Islam untuk itu oh, jadi selama naik dihan beda-beda paham kedua atau saya kurang ini ke dapur Ttete pegawaian batur ter beda-beda nuka nuteko nu piing nu gelas pena yaguna di duniabung pola saling wasihatan saya rugi harga beda paham halus halus kemari akan eh tur kabosyaah u lupa nasnah hidup dari peyakaksian Batur aya nuwi alus na dibatan kehidupan dunyanya tan akhirat oh, akhiratrang kamar ulang bakal ngablemo hmm. gitu apa jalan apa-apa balik matajan yakin gunungge bakar di Syhana pun memuncangan bayangan ilmu oh, supaya jalan molongpong jalan ke gedong les blues ke alam Nirwana alam asal poiek panjang negara Tunjung sampurna alamnutka selang-selang asal apacina tadi dia penting nasilarohimcu Kiai jeung ajengan para pinis seppu kepada urangnda urang mageningan Ucu Ger di ciwitan kuanci awak gerdi alaan kuangsa bangsa wujudker ditungtut ku umur anu gelis anu kasset ngaghiang duka kamanahiang duka kamana deh etdo Abong kena hari ring lainkuring. tapi kagungan Numahing Halang lain urang tapi kagungan rumahwenang sahur pada le enaklang lain urang serang segala ruina diri awaksaampyan umur-ukur gagaduhan malah Dinas sulat ar-roman Umahawa nikmat kami numana nurrek diohong ke kumara raneh teh tuhni jelasnyacumo di kabeh oge Sara ruwujud karena wujud diantara na awas denge ame rasa je rebuansel anu aja dina wujud urang tongboro makajengnya akan batur diri serrangan guys jadi pikannya kalau diluli tak meme salat kudu Abdasnyacuak Ari Abdas Te rumah banget sal gakna banget gitu Oge mund rumah sah ayaah bangettantancumo Marukan itu ucu sing hmm. pi nya hujan amal gedeken anu HD ngandek aya Anu Baka bisa ngahalangan karena pahala amal doh naon tetewa bijjinya tangan ukur ngomongken Batur ngo oh, oh, eh, ngomongken babaturan TKD hmm. hmm. gerahan cekan wawadan cekaneta teh salahah itu bakal halangan karena pahala amalmopat oh, oh, ah. keduanyaeta goreng Heta kaupat hmm. ubudunya ubudunya na ubudunya dunya ngukul tanpa mikiran akhirat Ohnya nyajak Sumoeta Dol Numa takprak aak maji diri wetikwari kotektak Awati Auna sabab urang miniatur di Anjna le miniatur malah hiji katerangan merebeja pun manusianya Hoka dirina tatunya Ho Ka Gusti Gutina dimana manusianya Ka Gutina bakal Bugara Sabbodo hiruknamoho balik dewe karena kebodoan hi bisa naon-naon samran awaksa sampai daya upaya anaknyapun kurang tenanan masing tili ulah waka nolak Mucantalubenar tidak diri urang ayanak kabeh oge oh, mohon saya tetap diri urang teh nyaranekken diri ke Anjina kudu karena Anjinagargettek karena ucapna lampanatenya cuk tetap bukti kening pandawa kadarna rob rupa-rupa cena golongan rupa-rupa paham supaya nyara ramung nyara ramgandina nyambunga Bogara saya ia ingpang pinterna akhirnya jegor-jegor kabobodo buriingas Katitiwasan do cukup belenggur balaganayaaya akhirnya Jabil Kaikujuntik tercewa Hmm. ciri manusia tadiwewe oh, gituwe ku gawenyahan dedehan welasan asihan baik nulungkanubuuh Da nalang kan susah ngajahitkedduti telumdang labu sabar tawa kajeng saja bana tak tak cirinak manusia Oh manusiacu orai hmm? eh, di aralaan beri Ria beitbra manuk di aralaan hiu lebih kaki runtah-runttah diwalungan di mana runtahcitarumnyawat jababau teh ki runttah muungkul chak-caleg urang Aduh baka jadi wakil urang ke payuna bener-bener nyalurkan aspirasirayaatnya cugal mudah-muda anehayunwa uuna Ka kungheng kude dengan pajajit kude duluuran tukang newak ditewak hmm? tukang mariiksa di Pariksaari tukang hukum diku hukum Oh tutur pemunt oh. Gustu percaya kaparaini eh. percaya figur memetak artis lobanging anu jadi pejaban-pejabat gitu <laughs> Alhamdulillah nyayi kuma bersih mau tepan mua di Tegor mo dapat pegaweian hela peres garan-garan oh, pegaweian angus bepan urang tema di Badan mo guru bisa ngelehan maneh <laughs> eh, rumah Jerumah di Puji bener <laughs> kadang-kadang kaungan <laughs> jadi omong mungkin jadi pauungan kadang-kadang dudukunkening teh yang buka duluungannyauh eta dari aya keeh dina zaman modern kiwari Jelemah anu dudukun aya yang dikirnyaungan padahal menali ayat-ayat Pangeran pangan dikana Allah kuma kecil aja maneh Eling kamimohon maneh Eling kami kami bakal Eling ke maneh jadi urang gela teh jadi benaning teh salah doa rapat doa kalaucing jadi jelemah anu di pikannya loba dumikannya numikawalakasih ada hati balik kete doa tiba padahaluna masing jadi jelemah anunyahan de dehan walasan Asia Oh di mana urangnyaan Ka Batur ke batur makaanya u datang gitulah tiba baliknya had itu dannyauh Dina zaman susah Kiwari mai kumaha lapangan kerja sempit sempit jarah itu kebijahan nah pabijahan kuma jarah pinah pin naon pin jadimarajauh hinya ulah kedua <laughs> oh, sing mejah pikiran sabab piu itu nungkul KBOG lamun dipikirmah hidup oh, oh, itu sabab ja-jadian Pangeran TU mubadir oh, bener lamun jelemah kamubadirkan karena ja-jadian Pangeran ketT pegawean setan Oh in mubadirina Kanu Iwana sayatinyana anu guys ngabadirkan karenaap perkara jelas Baayaana setanumuhun telepat TC channelinganks salah Kyai kumakulan patung teh haam Ohmah ulang ngukut patung Oh Suk sabab malaikat Rohmat mau datang mau datang mau mengirim rezeki oh. sebab malaikatku patung <laughs> patung aya malaikat borangan <laughs> oh, patung patungtik bertolakberam jeng tauhid depanfsu malaikat pada nafsupat oh. kaprah tentunya mm, mm. <laughs> bener benar <laughs> malaikat ail-ira latanku patung <laughs> <laughs> bener eh, eh, dipikir tapilah di salah ke dilepatatkan kuma Hai bener teh channel kening ayam opat jiji hiji bener cek Allah Oh disebut nama mutlak mutlak 22 bener cek ilmiah tilu bener cek umum o Ka opat bener cepal sapah Oh tapi umum ngajawab pantrarasaan TJ ciri we Yen bangsa urangtekpirasaan eh, eh. rasaaanpang beerna rasaaan maupangi mau duit negara ajakopk <laughs> rasaniananian bu asaanakapangi tuh sing gore nekan nararasaanmohunasapang bena rasapang inamimana atau suci aspang bersihasaan depang bena we uh-huh. ada hai jelemah mapan tunggu tempatkeluputan tangga tempat keepatan bisa menit ganti saja merubah Janji sore Rajentar kepak ah, isu sabab jelematacing dan ini Niji martabatal kean sekali-kali su kes salahahan lutak jelemak nu bener teh anuit ngo karena kesalahan anak oh, lain utara salah Jeman Utara salah timiti Nabi Adam bahwalah lebih Ka jemasahan Utara salahaan tapi bener jadi jelemanu bener teh anu Day ngo karena kas salah anak itu <laughs> marukankumacil Ustad Aceh itu oh, ce teran mang dia aku Ainggarasa A Dalang Aing mangke asep di museum oh, oh, di museumku mahal tapi Pak asep menjadi tulang <laughs> ner oh, aja benar aja mobil hanya kenangan ulah loba Nudi aku hirup teh hmm. rumah tidak ladang wayangbungga mobil Buga sawah oh. boga Imah pemajikan go be ah, guys disbut umur Mas upa <laughs> majikan Tedi usir tadi diusir kuma Ibu nena silahkan Bapak untuk pergi selamanya di ruang karunnya Imah Imamep ladangwayang ladang cehur Na di leur Batur dipakaiS Kumaru hahaha <laughs> Ah. wajarlah yang menyaritakan jeleman di payunun Allah Mas rekep dengdeng papa sarwa daya istilah tongmborok maneh dalam tuh Bapak SBY cumma apa SBY dimana maut etta laya sana kau nga pasar mua aya numuli malah Syun bang lautukpangtik nah hargagaan mana coba tidak apa tidak ada apa-apanya na-naon na di payunun Anna merekket dengdeng papati jadi ciri kegagahanan rongkak kapangngkatan anu dipi Wega KB helas tuhdah Nah tanpa hirup dibarenngan ku kata manaje ketakwaan kan kawasando saingan Mamah Dedekan itu nyanyi Ustadzahoh Ustadz Somed sabab kabung bulenngan ke Ustadz UJ hahaha per pagiinya kanan Ayo nama dalangdalang te Lobanura rame rob muda bang yang namaoga gelar Da Tyo nama pu oh, anu sarjana sastrasna uh, Ayo nama tipkom Ten dalam yoga dalam dadan Putraapa Dede Amung Da awan Spanacep Supridi dalam Eka dalam apep ap sarjana dan umu sarjana ungku eh, kalau bahasaepta itu ada dalam TTbuka gelar ah, oh, sekolah lagi foto tidak sa pani-panggi sa sekolah lagi minim sekolah lagi minim cek dalam ko mati STSI kuma adalah nasional Mawe KakakW na ha nyana yang nyana keba target jadi dalam 100% yang tak itulujang nonton ya kan di tipi Nasewang Sewang uh-huh. tipRI Bandungangkeun Da asep Sunanar Sunariarasnya ulang tuh dalam kasepuhan dalam kesepuhan maut anu nyamper loba atauji nas nyamper nyamper maut oh, kencing manis oh. darah ditinggi jantung jantung asam urat eh, maka Curugusia atau oh, faktor usiaktor Rusia ke 50 508 tahun pasep tapi nafsu pernah magar ke ha nafsu ah ya di mana kekenanmuntnta maucus <laughs> nyerip panas bete <laughs> di impu gini ya mudah-muda usaha ke ca ikh ikhtiar mangan dimana kewaktu nama otmat tuh bisa dipungkir tapi jadi halang-halang tenang pakai Jepangonlonmohuntah bangsa urang tehak guys pohok ngakankulub talus oh, oh, oh. guys pohok ngakankulum sampepe muihkan teh hamburger naonbur duit ger pasea <laughs> tehkahha kanan urang barat Barat bener lain ulahmah hotdok jeng saja bana Ayununa Chan korban mode mode bangsa urang auna gadis gadis gening di bonseng ku motortor teh cung curungan anakaka dulu meny buuk diman dimannya Irung di tenok Irung di tenok di di sini pujar keduaeta inuman keras Ayei Aayo nagus jadi bahan komoditas ke kampung-kampung dado para pemuda Sumohon lagi-lala Iya makang salah bering tengah putingeta motor oh, oh. geng motor geng motor ge motor segala liar benar ke baratbaratan Ayi eh. sedangkan bangsa urangte bangsa an sopan santun Ramah Tamah BPDp henap asortawado berbudaya u ngongur minuuman keras air jadi bahan komoditas ke kampung-kampung bayang Kuun era bangsa urang Laras merdeka guys2 8 eh, tahun kurang oh. masih keeta leler nyayi di alat pemudanyalang pemuda tetulang togong negara dimana pemuda guys gitu lemah mentalna bai pisan dijajah kurang oh, oh, dicuci kotakna Aduh eh, eh. itumie HP Bibibardak barudah kabaruda Kainum bana utama anak Laras waspada Permana tinggal tenang Rammon budak kestelr buru-buru kapuskesmas bawa Oh ayaah pernah dibarran oh. tak itu nyaynyasalamualaikualaikum oh, oh, salalam <laughs> saabansban rubah mangsa ganti waci ilang bulan kurunjung tahun sok Ming kabandungan manusia sanajan ngalamun salalaput umur summboang patema-ma karakter Nubaka kerasaajeng karenapan ma angin kadar oh, di Pangeran dial sand Numataap gedeean kehaan sanajan sawetik sanajan seggariki sisi kisha sawwi bakal ayaah Baliunganana ayaah seperti anjing buduk di jarian paeh naanganuk t bila Tungan tapi jelemah saja bati bila Tungan bakal Pan izin Balungan Anuukuri Pertanggung jawab gekurikna Sewangsewang Wiu Kantun salat Luonton salat belitonngton sakkali salat tetap salat Permios Sanesteono pamitan Sanes Boan apunten tidaknasrupH Kerepatan kembang Tinetik Sin Barangari Tutup lawang sitaka